Dešimtas skirsnis. Alberas ir Bošanas atsisveikino. Paskutiniu rankos paspaudimu jie norėjo išreikšti visą, ko negalėjo pasakyti prie pašalinio žmogaus. Puikus vaikinas tas Bošanas, tarė Montekristas žurnalistų išėjus. Tiesa, Alberai. Patikėkite manimi, aukso žmogus, aš myliu jį iš viso širdies. O dabar, kai mes vieni, pasakykite, kur vyksime, nors man beveik tas pats į Normandiją, jeigu jūs nieko prieš. Puiku. Mes ten būsime gamtos prieglobstyje tiesa, nei aukštuomenys, nei kaimynų. Būsime visai vieni, turėsime tik arklius pasijodinėjimui, šunis medžioklė ir valti žūklė, o daugiau nieko. Man to ir te reikia, tik perspėsiu motiną, o paskui aš jūsų paslaugoms. Ar giliais, paklausė Montekristas. Ką? Važiuoti į Normandiją. Man, argi aš nelaisvas? Taip, jūs keliaujate vienas, kur norite, šitai aš žinau, juk mes susitikome Italijoje. Tai kas dar? Bet ar motina leis jums važiuoti su žmogumi, kurio vardas grafas Montekristas? Jūsų trumpa atmintis, grafė, kodėl? Argi aš nesakiau, su kokia simpatija motina žiūri į jūs? Moterys nepastovios, sakė Pranciškus pirmasis. Moteris panašiai į bangą, sakė Šekspyras. Vienas buvo didis karalius, antras didis poetas ir tikriausiai abu gerai pažinojo moterišką giminę. Taip, bet mano motina ne šiaip savo moteris. Ji moteris. Atleiskite, aš jūs ne visai supratau. Aš noriu pasakyti, kad mano motina šykšti jausmų, bet jeigu jau ką nors pamilo, tai visam gyvenimui. Ak, taip, atsiduso Montekristas. Kristas. Jūs manote, kad ji daro man garbę ir žiūri į mane ne visai abejingai. Aš jums jau esu sakęs ir vėl kartoju, karštai tarė Alberas, kad jūs iš tiesų labai savotiškas, nepaprastas žmogus. Ką jūs? Taip, nes ir mano motutė pasidavė tam, sakyčiau, nesmalsumui, bet susidomėjimui, kurį jūs žadinate. Kai mes vieni, tik apie jūs ir kalbame. Ir jie įspėjo jūs saugotis to Manfredo. Kur ten? Ji man sako, Alberai, aš tikra, kad grafas kilnus žmogus, stenkis pelnyti jo meilę. Montekristas nusigrėžė ir atsiduso. Iš tiesų, paklausė jis. Taigi ji ne tik nesipriešins mano kelionį, toliau kalbėjo Alberas, bet pritars jai iš viso širdies, nes pati to nori. Tad iki vakaro, tari Montekristas, laukiu jūsų penktą valandą. Dvyliktą ar pirmą nakties būsime vietoje. Trepore? Trepore ar jų apylinkėse. Per 8 valandas manote nuvažiuoti 48 mylės? Ir tai dar ilgai važiuosime, atsakė Montekristas. Jūs tikras burtininkas. To jau pralenksite ne tik traukinius. Tai netaip jau sunku, ypač Prancūzijoje, bet ir telegrafą. O kol kas, Vikonte, kelioniai mums vis dėlto reikia 7 ar 8 valandų, užtat nevėluokite. Būkite ramus, aš visiškai laisvas, man reikia tik pasiruošti kelionį. Vadinasi, penktą valandą. Penktą valandą. Alberas išėjo. Montekristas šipsaudamasis linktelėjo jam galvą, paskui valandėlę pastovėjo susimastęs kažką įtemptai svarstydamas. Pagaliau ranka persibraukė kaktą, tarsi norėdamas nuvyti mintis, priejo prie gongo ir sudavė du kartus. Įėjo Bertučijus. Bertučijau, tarė jam grafas, važiuoju į Normandiją ne rytoj ir ne poryt, kai buvau ketinęs, bet šiandien. Iki penktos valandos turite laiko daugiau negu reikia. Duokite žinę pirmos pamainos arklininkams. Su manimi vyksta Vikontas de Morseras. Eikite. Bertučijus išėjo ir į Pontuazą nurūko raitelis įspėti, kad karieta pravažiuos lygiai šeštą valandą. Arklininkas iš Pontuazų nusinti raitelį kitai pamainai, ta savo ruoštų trečiai ir po šešių valandų visos kelyje paruoštos pamainos buvo įspėtos. Prieš išvažiuodamas grafas užėjo pas Haidą, pranešė, kad išvyksta, pasakė kur ir visus namus pavedė jaus valdžiai. Alberas atvyko laiku. Iš pradžių jis buvo gana rūškanas, bet kaip mat pralinksmėjo, juk kiekvienam malonu greitai važiuoti. Alberas neįsivaizduoti neįsivaizdavo, kaip galima važiuoti tokiu greičiu. Iš tikrųjų, prakalbo Montekristas, siaubingas dalykas važiuoti pašto arkliais nubeigančiais per valandą po dvi mylės. Ir dar tas kvailas įstatymas, draužiantis vienam keleiviui aplenkti kitą, neatsiklausus jo leidimo. Šitaip koks nors paliegėlis arba užsispyrėlis gali užtverti kelią žvaliems ir sveikiems žmonėms. Aš išvengsiu tų nepatogumų, važiuodamas su nuosavu vežiku ir nuosavais arkliais. Tiesa, Ali. Grafas iškišęs galvą pro langą, šūkčiojo arkliams ir šiems tarsi sparnai išaugo. Jie nebėgo, bet skrido. Karieta dardėjų karališkojų grindinių nelyginant griaustinis ir praeiviai atsigręžė lydėjų akimis tą spindinti meteorą. Ali šūkčiojo paskui grafą, šipsojosi, rodydamas baltus dantis, stipriamis rankomis stampino prakaitų šlapes vadžias ir ragino arklius, kurių gražų skarčiai plevėsavo vėjyje. Ali, dikumų kūdikis, jautėsi savo stichijoje. Juodų veidų, degančiomis akimis ir baltų kaip sniegas apsiaustu, jo paties sukeltų dulkių debesyje jis buvo panašus į samumą ar uraganą. Šitokio malonumo niekad nebuvau patyręs, tarė morseras, greičio malonumo. Nuo jo veido nyko paskutiniai šešėliai, tartum prausis, švilpiantis vėjas būtų nešęsis juos tolyn. Kur po velnių jūs gaunate tokius žirgus, paklausė Alberas, nebent jums užsakius išaugina. Taip ir yra, tarė grafas. Prieš šešerius metus Vengrijoje užtikau greitumu išgarsėjusį eržilą. Nusipirkau jį, jau neprisimenu už kiek, Bertučijus mokėjo. Tais pat metais atsirado 32 kumeliukai. Mes dabar ir pamatysime visus to tėvų įpėdinius. Jie visi kaip vienas juodi, be jokios daimelys, tik balta žvaigždė kaktoje. Tam žirgino gražuoliui specialiai būdavo parenkomos kumeliais, kaip pašai meilužiais. Nuostabu, bet sakykite, grafė, kuriam galų jums tiek arklių? Juk matote, aš jais važinėjau. Bet visą laiką nevažinėsite? Kai man jų nereikės, Bertučijus parduos. Jis tvirtina, kad uždirbs 30 ar 40 tūkstančių. Nei vienas Europos karalius neįstengs jų nusipirkti. Tuomet parduos kokiam nors rytų viziriui, kuris ištuštins visą savo išdą, norėdamas juos nusipirkti, o paskui vėl jį papildys lasda, perdamas valdinius per padus. Grafė, norite pasakysiu, kas man atėjo į galvą. Sakykite – Aš manau, kad po jūsų turtingiausias žmogus Europoje yra ponas Bertučijus. Klystate, Vikonte, esu tikras, kad išvertęs jo kišenės nerastumėte nei dešimties sų. Nejau, nustebo Alberas. Tuomet jūsų Bertučijus irgi stebuklas. Ak, brangusis grafė, neveskite manęs taip toli į stebuklų pasaulį, nes įspėju, liausiuosi jumis tikėjęs. Čia nėra jokių stebuklų, Alberai. Aš remiuosi skaičiais ir sveiku protu, štai ir viskas. Tik pagalvokite, ekonomas vagė, bet kodėl jis vagė? Man rodos, jo tokia prigimtis, atsakė Alberas, vagė tam, kad voktų. Ne, apsirinkate. Jis vagė todėl, kad turi žmoną vaikų, nori sustiprinti savo ir šeimos padėtį ir svarbiausia, nėra tikras ar kada nors neįsiskirs su savo ponu, todėl nori susitaupyti ateičiai. Bertučijus vienas kaip pirštas, jis semia iš mano piniginės be jokios atskaitomybės ir yra tikras, kad niekada su manim neįsiskirs. Kodėl? Todėl, kad geresnį už jį nerasiu. Jūs sukatės po užburtą ratą, galimybių ratą. Ne, čia jau tikimybė. Man geras tarnas tas, kurio gyvybė ir mirtis mano rankose. O Bertučijus gyvybė ir mirtis jūsų rankose, paklausė Alberas. Taip, šaltai atsakė grafas. Yra žodžių, kurie lyg geležinėms durims susitrenkus nutraukė pasikalbėjimą. Šitaip nuskambėjo ir grafo taip. Visą kelią jie važiavo tokiu pat greičiu. 32 arkliai suskirstyti į 8 pamainas, 48 mylės nušuoliavo per 8 valandas. Vidurnaktį karieta privažiavo prie puikaus parko. Vartininkas, įspėtas paskutiniais pamainos arklininko, stovėjo prie adarų geležinių vartų. Buvo pusė trijų ryto. Morsera nuvedė į jo apartamentus. Jis rado paruoštą vonį ir vakarienę. Tarnas atvažiavęs kartu ant užpakaliniais karietų sėdyniais turėjo jam patarnauti o Batistenas, sėdėjęs karietos priešakyje, patarnavo grafui. Alberas išsimaudė, pavakarieniavo ir atsigulė. Atsikėlęs jis priejo tiesiai prie stiklintų durų, atidarė jas ir atsidūrė nedidelėje terasoje. Prieš jį blitėjo beribė jūra, o už namų žaliavo gražus parkas, susisiekiantis su miškeliu. Mažoje įlankėlėje ant bangų siubavo nedidelį korvetį siaurus maigaliu, grakščiais tiebais. Ant vieno iš jų plevėsavo vėliavas su Montekristo herbu, viršum žydros jūros aukso kalnas, ant jo purpurinis kryžius. Tai galėjo būti aluzija į Montekristo vardą. Montekristas itališkai Kristaus kalnas. Lyg ir Golgota, kuri dėl išganytojo kančių virto už auksą brangesnių kalnų, o gėdinga kryžių jo dieviškas kraujas pavirti šventų ženklų. Šie simboliai taip pat galėjo reikšti to mislingo žmogaus dramą, palaidotą niekam nežinoma jo praeitį. Aplink korvetę supusi keletas mažesnių burlaivių, priklausančių gretimų kaimų žvejams. Jų laiveliai buvo panašus į nuolankius tarnus, laukiančius karaliaus įsakymų. Čia, kaip ir visur, kur tik Montekristas apsistodavo bent porai dienų, viskas buvo įrengtas su didžiausia prabanga ir gyvenimas nuo pirmųjų akimirkų buvo lengvas ir malonus. Savo prieškambaryje Alberas rado du šautuvus ir medžiotojų reikmenis, o vienas erdvus pirmo aukšto kambarys buvo skirtas įvairiausiems gudriems prietaisams, prie kurių anglai, aistringi žuklautojai, mat jie kantrus ir tinginiai, dar neįstengė pripratinti naujovių nepripažįstančių prancūzų žvėjų. Visą dieną jie praleido įvairiai pramogaudami ir visur Montekristas buvo nepralenkiamas. Parke nušovė daugiau kaip dešimt fazanų, upokšnėje pagavo tiek pat upėtakių, pietavo pavienyje netoli jūros, gėrė arbatą bibliotekoje. Trečios dienos pavakarė išvargintas tokio gyvenimo, kuris Montekristui atrodė lengvas kaip vaikams žaidimai, Alberas naudi prie langų krysle. O grafas tuo pat metu su architektu braižė oranžerijos planą. Oranžeriją jis ketino įrengti savo namuose. Staiga į kelio akmenis sudundėjo kanopus ir Alberas pakėlė galvą. Jis pažiūrėjo pro langą ir labai nemaloniai nustebo, pamatęs atjuojant savo kamerdinerį, kurio nebuvo pasijėmęs, kad neapsunkintų grafų nereikalingais rūpešiais. Florentenas? Sušuko jis ir pašoko nuo krėslo, ne jau motutė susirgo. Ir puoli prie durų. Montekristas nulidėjo Alberą akimis ir pamatė, kaip jis pribėgo prie tarno, kuris uždusęs išsitraukė iš kišenės nedidelį užanspauduotą ryšuliuką. Jame buvo laikraštis ir laiškas. Nuo ko laiškas? skubiai paklausė Alberas. Nuo pono Bošanų, atsakė Florentinas. Jūs atsiuntė Bošanas? Tai, ponė. Jis įsikvietė mane, davė pinigų kelioniai, parūpino pašto arklį ir pareikalavo garbiais žodžių, kad negaiždamas nugabensiu jums ryšuliuką. Aš atjojau per 15 valandų. Alberas virpančia širdimi atplėšė laišką. Perskaitęs pirmasias eilutes, jis suriko ir drebėdamas čiupo laikraštį. Staiga jam aptemų akys, jis susverdėjo ir būtų pargriuvęs, jei Florentinas nebūtų jo sulaikęs. Vargšas vaikinas, sušnipždėjo Montekristas taip tyliai, kad vargu ar pats girdėjo savo žodžius. Neveltui sakoma, kad tėvų kaltei skrinta ant vaikų iki trečios ar net ketvirtos kartos. Tuo metu Alberas atsigavo ir ėmė skaityti toliau. Paskui nusibraukė plaukus nuo suprakaitavusios kaktos, suglamžė laišką su laikraščiu ir paklausė. Florentenai, ar jūsų arklys pajėgs nubėgti atgal į Paryžių? Tai nuvarytas pašto koinas. Dieve mano, kas dėjusi namuose prieš jums išjojant? Buvo gana ramu, tik grįžęs iš Bošanų radau ponę verkiančią, Ji pasišaukė mane ir paklausė, kada jūs grįšite. Pasakiau jai, kad jūsų pakviesti mane siunčia ponas Bošanas. Iš pradžių ji buvo betiesinti ranką, tarsi norėdama mane sulaikyti, bet pagalvojusi tarį. Jokite, Florentenai, tegul jis grįžta. Būk rami, mama, tarė Alberas, aš grįšiu ir vargas niekšui, o dabar reikia jauti. Ir jis nuėjo į kambarį, kur buvo palikęs Montekristą. Alberas buvo jau nebe tas žmogus. Per kelias minutės jis net pažįstamai pasikeitė. Balsas pasidarė duslus, veidą išmušė raudonus dėmės, akys degė po pabrinkusiais melsvomis gislelėmis išvagautais vokais. Vaikinas ėjus virduliuodamas it girtas. Grafe, tarė jis, ačiū už nuoširdų svetingumą, kuriuo būčiau mielai ilgiau pasidžiaugęs, bet būtinai turiu grįžti į Paryžių. Kas atsitiko? Didelį nelaimį, leiskite išvykti. Tas reikalas man brangesnis už gyvybę. Maldauju, nieko neklausinėkite, tik duokite arklį. Mano arklidais jūsų paslaugoms, Vikonte, tari Montekristas. Bet jūs neištversite kelionys raitas, imkite karietą, ekipažą, ką norite. Ne, per ilgai užtrukčiau. Antra vertus, nuovargio aš nebijau, jis man tik reikalingas. Alberas žengė keletą žingsnių, svirinėdamas it pašautas, paskui klestelėjo ant kėdės prie durų. Montekristas nematė to silpnumo valandėliais, jis stovėjo prie langų ir šaukė. Aly, arklį ponui de Morserui, greičiau jis skuba. Tie žodžiai atgaivino Alberą. Jis išbėgo iš kambario, grafas nuėjo paskui jį. Ačiū, padėgojo Albera šaukdamas į balną. Florentenai, grįžkite, kiek galėdamas greičiau. Ką turėsiu pasakyti, kad man duotų arklius? Paliksite tą, kuriuo jojate, ir viskas. Jums kaip mat pabalnaus kitą. Alberas jau norėjo paleisti arklį šuoliais, bet sustojo. Gal mano išvykimas jums atrodys keistas ir kvailas. Jūs nežinote, į kokią neviltį gali įstumti žmogų kelius laikraščio eilutės. Štai pridūrė jis, mesdamas grafui laikraštį. Perskaitykite, bet tik tuo met, kai aš jau būsiu išjojęs, kad nematytumėte manęs raustant. Kol grafas pakėlė laikraštį, Alberas spustelėjo žirgo šonus, ką tik prisektais pentinais ir gyvulys, nustebęs, kad atsirado raitelis, manantis, kad jam reikia tokio paraginimo, šovė lyg strėlė paleista iš arbaleto. Grafas palidėjo raitelį begalinės užuojautus kupinų žvilgsniu ir tik tada, kai šis dingo iš akių, pažvilgė į laikraštį ir štai ką perskaitė. Ali, Janinos pašai, tarnavęs prancūzų karininkas, kurį prieš tris savaitės minėjo objektyvusis žodis ir kuris ne tik išdavė Janinos pilis, bet ir pardavė savo geradarį turkams, tuo metu iš tiesų buvo vardu Fernanas, kaip rašo mūsų gerbiamas kolega. Vėliau prie krikšto vardu jis prikergė bajorišką titulą ir dvarų pavadinimą. Dabar jau pavardė grafas de Morseras. Jis yra Perų rūmų narys. Taigi baisioji paslaptis Taip kilniai palaidota Bošanų vėl iškilo it ginkluota šmėkla. Ir kitas laikraštis, kažkieno žiauriai painformuotas, trečią dieną po Alberų išvykimo į Normandiją spausdino kelias eilutes, kurios vos neišvarė iš protų nelaimingojo jaunuolio. 13 skyrius. Teismas. 8 valandą ryto Alberas kaip viesulas įlėkė pas Bošaną. Kamerdineris jau buvo įspėtas ir nuvedė Morserą pas savo poną, kuris ką tik buvo išlipęs iš vonios. Na, paklausė Alberas. Mano vargšas draugužė, aš jūsų laukiau, atsakė Bošanas. Aš atvykau. Nereikia nei sakyti, Bošanai, kad aš įsitikinęs jūsų gerumu ir kilnumu ir nemanau, jog būtumėte kam nors apie tai papasakojęs. Ne, mano draugė. Be to, jūs mane iškvietėte čionai ir tai rodo jūsų draugiškumą man. Todėl negaiškime laiko tušioms kalboms. Ar nenumanote, kas smogė tą smūgį? To jau jums kai ką pasakysiu. Gerai, bet pirmiausiai smulkiai papasakokite, kas čia dėjusi. Ir Bošanas štai ką papasakojo gėdos ir skausmo pritrenktam draugui. Žinutė pasirodė už vakar rytą, ne objektyviajame žodyje, o kitame vyriausybinėme laikraštyje. Tai rodo, kad reikalas darosi rimtas. Bošanas pastebėjo žinutę valgydamas pusryčius. Jis tučto jau pasiuntė vežiko ir nebaigęs valgyti nulikė į to laikraščių redakciją. Nors Bošanų politinės pažiūros buvo visai priešingos anu redaktoriaus pažiūroms, tačiau, kaip kartais, nesakytume, dažnai pasitaiko, jie artimai draugavo. Kai Bošanas įėjo, redaktorius laikė rankose savo laikraštį ir atrodė labai patenkintas, skaitydamas matyt paties parašytą vedamą jį apie runkelių cukrų. Mielasis, Kadangi jūsų rankose šios dienos numeris, tai nereikia nei sakyti, ko atėjau. Nejau jūs švendrinio cukraus šalininkas? paklausė vyriausybinio laikraščio redaktorius. Ne, atsakė Bušanas, manęs niekiek nedomina tas klausimas. Aš atėjau pas jūs visai kitų reikalų. Kokiu? Dėl žinutės apie Morserą. Ak, štai kaip, įdomu tiesa. Taip įdomu kad kvepia apkaltinimų dėl garbės nuplėšimų ir niekada nežinai, Kaip tokia byla gali baigtis? Nieko panašaus. Kartu su žinute gavome įrodančius dokumentus ir esame tikri, kad Morseras tylės. Be to mes darome paslaugą tėvynį, demaskuodami niekšus, nevertus jiems rodomos pagarbos. Bošanas sutriko. Kas jūs taip gerai informavo, paklausė jis. Mano laikraštis pirmas užsiminė apie tai, bet dėl įrodymų stokaus turėjo nutilti. Mums kur kas labiau rūpi demaskuoti Morserą, nes jis Prancūzijos peras, o mes remiame opoziciją. Labai paprasta, mes visiškai nesivaikėme sensacijos, ji pati pateko mums į rankas. Vakar iš Janinos atvyko vienas žmogus su demaskuojančiais dokumentais, o kadangi mes dar abejojome, ar imtis tokio kaltinimo, jis pagrasino, kad mums atsisakius žinutė pasirodys kitame laikraštyje. Juk žinote, Bošanai, ką reiškia įdomus pranešimas, todėl ir nenorėjome pražiopsauti progus. Dabar smūgis jau smogtas, jis skaudus ir nuaideis per visą Europą. Bošanas suprato, kad nebėra ką daryti. Jis išėjo nusiminęs ir to jau pasiuntė tarną pas Alberą. Bet jis negalėjo parašyti Alberui, kas įvyko vėliau, Florentenų išjaujus. Ta pačią dieną Perų rūmose kilo didelis sujudimas, sukrėtęs paprastai tokius ramius garbiaus tarybos narius – Visi susirinko anksčiau, negu buvo nustatyta ir ėmė aptarinėti nelemtą žinę, kuri neišvengiamai turėjo atkreipti visuomenės dėmesį į vieną iš garsiausių perų rūmų narių. Vieni pašnipždomis skaitė pranešimą, kiti jį komentavo ir dalijosi prisiminimais, dar labiau patikslinančiais tą faktą. Grafas de Morseras nebuvo kolegų mėgstamas. Kaip ir visi prasisiekėliai, jis buvo pernelyg išdidus, kad išlaikytų deramą padėtį visuomenėje. Tikri aristokratai juokėsi iš jo, gabų žmonės bjaurėjosi, o kariškiai, kurių garbė nieko nebuvo sutepta, instinktyviai jį niekino. Grafui greisai kartus aukos likimas. Į jį nukrypo aukščiausiojo pirštas ir visi buvo pasiruošę paguldyti jį ant aukuro. Tik grafas Demorseras nieko nežinojo, jis negaudavo laikraščių, kuriame buvo įdėta jį jaudinanti žinutė ir visą rytą rašė laiškus, o paskui prajodinėjo žirgą. Taigi jis atvyko įprastą valandą. Pakelta galva, iš didžių žvilgsnių jis išlipo iš karietos, pasipūtęs perėjo koridorius ir įėjo į salę, nepastebėjęs, kad kurjeriai sumišė, o kolegos sveikinasi atsainiai. Morserui įėjus, posėdis jau buvo prasidėjęs. Grafas, kaip sakėme, nieko nežinojo, todėl jo išvaizda bei laikysena nebuvo pasikeitusi, tačiau visiems pasirodė, kad jis riečia nausį labiau negu paprastai. Kad grafas tokią dieną atvyko perams, pavydžiai saugantiems savo garbę atrodė įžulu, tokį jo poilgį visi palaikė nepadoriu, daugelis akiplėšiškų, o kai kurie užgauliu. Buvo aišku, kad perai trokšta kuo greičiau pradėti debatus. Grafą kaltinantis laikraštis buvo visų rankose. Bet, kaip paprastai, niekas nesiryžo imtis atsakomybės ir pulti pirmas. Pagaliau vienas iš garbingiausių perų, žinomas Morserų priešas, taip iškilmingai užlipo į tribūną, jog visiems pasidarė aišku, lauktoji valanda atėjo. Stojo kraupi tyla. Morseras nieko nežinojo, dėl ko šį kartą su tokiu dėmesiu buvo laukiama prabylant oratoriaus, kurio paprastai niekas taip atidžiai neklausydavo. Grafas ramiai praleido prausis įžangą, kurioje peras pareiškė jau kalbės apie labai rimtą, šventą, rūmams nepaprastai svarbų dalyką ir prašo kolegas išklausyti jį su ypatingu dėmesiu. Po pirmųjų žodžių apie Janiną ir pulkininką Fernaną, grafas de Morseras išbliško taip baisiai, kad per sėdinčiųjų eilės perbėgo užėsys ir visų akys įsmigo į jį. Dvasiniai žaizdos nematomos, bet jos niekada neužgyja, jas visada maudžia, jos visada alma krauju, žmogaus širdyje amžinai yra jautrios ir atviros. Mirtinoje tyloje kalbėtojas garsiai perskaitė žinutę. Nuvilnijo tramdomas kuždesys, bet vos tik kaltintojas vėl prabilo, žmonės liovėsi kuždėtis. Iš pradžių kalbėtojas paaiškino, kokios sunkaus uždavinių ėmėsi. Jis norys ginti pono de Morserų ir visų rūmų garbę, pradėdamas debatus, per kuriuos bus paliesti asmeniški ir visada tokie skaudūs klausimai. Baigdamas, jis pareikalavo viską ištirti ir kuo greičiau, kad būtų galima iš pat pradžių užkirsti kelią šmeištui, atstatyti gero pauno de Mursero vardą ir atkeršyti už tokio garbingo asmens įžeidimą. Morserą taip pritrenkė, taip sukrėtė šį didžiulį ir netikėtą nelaimį, kad jis vos įstengė įspausti keletą žodžių įsmeigęs į kolegas paklaikusias akis. Jo sumišimas, vienodai galėjęs reikšti nekaltojo nustebimą ir kaltojo gėdą, sužadino kai kurių perų gailestį. Tikrai taurų žmonės visada pasirengia užjausti priešą, kai jo nelaimį prašauksta jų neapykantą. Pirmininkas pasiūlė balsuoti ir buvo nutarta ištirti šį reikalą. Grafas buvo paklaustas, kiek jam reikės laiko pasiruošti gintis. Morseras spėjo šiek tiek atsipeikyti po baisaus smūgio ir vėl atgavo drąsą. Ponai perai, atsakė jis, nereikia laiko, kad galėtum atremti puolimą nežinomų priešų, besislepiančių savo niekšingumo šešėlyje – Aš privalau atsakyti tuo jau, atsakyti per kūno trenksmų į valandėlę mane apakinusi žaibą. Kodėl užuot pasiteisinęs negalėčiau pralieti savo kraujo, kad įrodyčiau kolegoms, jog esu vertas būti tarp jų? Tie žodžiai padarė teigiamą įspūdį. Užtat prašau, toliau kalbėjo grafas, kad viskas būtų ištirta kaip galima greičiau. Aš pateiksiu rūmams visus reikalingus dokumentus. Kokią dieną jūs pasirinktumėte? paklausė pirmininkas. Nuo šios dienos aš atsiduodu rūmų valiai, atsakė grafas. Pirmininkas paskambino. Ar rūmai pritarė? Paklausė jis, kad tyrimas būtų atliktas šiandien. Taip, vienbalsiai atsakė susirinkusieji. Buvo paskirta 12 narių komisija Morserų įteiktiems dokumentams peržiūrėti. Pirmas komisijos posėdis turėjo vykti rūmose 8 valandą vakaro. Jeigu vieno posėdžio nepakaktų, kiti irgi turėjo vykti tą pačią dieną toje pat vietoje. Po šio nutarimo Morseras pasiprašė išeiti. Jis turėjo parengti reikiamus dokumentus, kuriuos krovė nuo senų laikų su jam būdingu suktumu ir klastingumu, nes šitokio saudraus seniai tikėjusi. Bošanas visą tai papasakojo Alberui. Alberas jo klausėsi, drebėdamas iš pykčių ir gėdos. Jis nedryso viltis, nes po Bošanų kelionės į Janiną žinojo, kad tėvas kaltas ir nesuprato, kaip jis galėtų įrodyti savo nekaltumą. Papasakojęs, kas darėsi tos dienos rytą, Bošanas nutilo. O paskui, paklausė Alberas. Paskui, pakartojo Bošanas, taip, draugė. Tas žodis mane labai įpareigoja. Jūs būtinai norite sužinoti, kas buvo paskui. Turiu sužinoti ir verčiau iš jūsų, o ne iš kieno kito lūpų. Gerai, sutiko Bošanas. Tik sukaupkite visą drąsą, Alberai. Jums niekomet jos taip nereikėjo kaip šiandien. Alberas persibraukė ranką kaktą, tarsi norėdamas įvertinti savo jėgas. Taip vyras, ruoždamasis ginti savo gyvybę, bando šarvus ir lanksto špagus ašmenis. Jis pasijuto tvirtas, nes karšlygišką susijaudinimą palaikė energija. Pasakokite, tarė jis. Atėjo vakaras, toliau kalbėjo Bošanas. Visas Paryžius laukė, kas bus. Daugelis manė, kad jūsų tėvui te reikia pasirodyti ir kaltinimas savaime sugriūsęs. Kiti kalbėjo, kad grafas netvyksęs į posėdį. Buvo net tokių, kurie tvirtino matę jį išvažiuojant į Briuselį. O kai kas teiravusi policijoje, ar tiesa, kad grafas išsijėmęs pasą kelionį į užsienį. Prisipažinsiu, padariau, ką galėjau, toliau pasakojo Bošanas, kad vienas komisijos narys, jaunas peras, mano draugas, įvestų mane į salę. Septintą valandą jis užsuko manęs pasijimti ir, kol dar niekas nebuvo atvykęs, pristatė vienam kurjeriui, kuris uždarė mane kažkokioje ložėje. Pasislėpiau už kolonos, aplinkui buvo tamsu. Galėjau tikėtis, kad nuo pradžiaus iki galo pamatysiu ir išgirsiu tuo jau įvyksiančią šiurpę sceną. Lygiai 8 valandą visi jau buvo susirinkę. Ponas de Morseras įėjo laikrodžiui mušant paskutinį dūžį. Rankose nešėsi kažkokius dokumentus ir atrodė visai ramus. Jis laikėsi ne taip, kaip paprastai, eisena buvo kukli, veido išraiška paprasta ir griežta – Apsirengęs buvo elegantiškai ir oriai, pagal senų kariškių įprotį, susisakstęs nuo viršaus iki apačiaus. Jo pasirodymas padarė labai gerą įspūdį. Komisija anaiptol nebuvo prieš jį nusistačiusi. Kai kurie iš jos narių pasitiko grafą ir padavė jam ranką. Alberui širdis plyšo klausantis tų smulkmenų, tačiau kartu su skausmu jis jautė dėkingumą. Mielai būtų apkabinęs žmonės, kurie sunkia valandą pagirbė jo tėvą. Tuo metu įėjo kurjeris ir padavė pirmininkui laišką. Žodis suteikiamas jums, ponas de Morserai, tarė pirmininkas atplėždamas laišką. Grafas pradėjo savo ginamąją kalbą ir sakau jums, Alberai, toliau kalbėjo Bošanas, jis buvo nepaprastai iškalbingas ir apsukrus. Pateikė dokumentus įrodančius, kad Janinos viziris iki paskutinės akimirkos juo visiškai pasitikėjo ir pavedė jam dėrėti su pačiu sultonu, o nuo tų dėrybų priklausė jo gyvybė ar mirtis – Parodė žiedą, valdžio ženklą, kuriuo Ali iš Tebelino paprastai anspauduodavo savo laiškus ir kurį jis davė grafui, kad tas grįžęs galėtų įeiti pas jį bet kokią dienos ar nakties valandą, nors ir į haremą. Deja, kalbėjo jis, jo darybos užlugusios, ir kai jis grįžęs norėdamas ginti savo gerą darį, šis buvęs jau negyvas. Bet mirdamas Ali Paša, pasakė grafas, pavedė jo globai mylimiausią savo žmoną ir dukterį – Štai kaip jis juo pasitikėjo. Alberas krūptelėjo po tų žodžių, nes Bošanui kalbant prisiminė Haidės pasakojimą, prisiminė visą, ką gražioji graikį buvo sakiusi apie karininkui pavestą misiją, apie tą žiedą ir apie tai, kaip ji buvo parduota vergijon. Kokį įspūdį padarė grafų kalba, nerimaudamas paklausė Alberas. Prisipažįstu mane, o kartu ir visą komisiją jis sujaudino, tarė Bošanas. Tuo tarpu pirmininkas atsainiai peržvelgė jam paduotą laišką, bet po pirmųjų eilučių susidomėjo. Perskaitė kartą, kitą, paskui įsmeigęs akis į grafą de Morserą paklausė. Ponas grafė, jūs ką tik sakėte, kad Janinus Vizeris buvo patikėjęs jums žmoną ir dukterį. Tai ponė, atsakė Morseras, bet čia, kaip ir visur, mane ištiko nesėkmė. Man grįžus, Vasilikė ir jos duktė Haidė jau buvo dingusios. Jūs jas pažinojote? – Aš buvau labai artimas Pašai ir jis labai manimi pasitikėjo, tad buvau matęs jas daugelį kartų. Ar numanote, kas jums atsitiko? Taip, ponė, girdėjau kalbant, kad jūs žuvusios iš sielvarto gal ir iš vargo. Aš pats buvau neturtingas, mano gyvybei greisiai pavojus ir nors labai apgalėstavau, negalėjau jų ieškoti. Pirmininkas suraukė antakius. Ponai, tarė jis, ar girdėjote ir įsidėmėjote grafo de Morsero pasiaiškinimus? Grafė, ar jūsų parodymus gali patvirtinti kokie nors liudytojai? Deja, ne, atsakė grafas. Visi, kurie gyveno su viziriu ir pažinojo mane jo dvare, yra mirę arba įsiblaškę po visą šalis. Kiek žinau, aš vienintelis iš visų savo tautiečių išlikau po to baisaus karo – Aš turiu tik alį iš tebelino laiškus, kuriuos jums įteikiau, turiu žiedą jo valio ženklą, štai jis. Pagaliau turiu įtikinamiausią iš visų galimų įrodymų